مشکل مصیبتی که حالا پیش آمده این است که فکر میکنند که حالا های خوردیم باید پول بدیم و عموما این سوال نمی از کجا آب میخوره این کار مسئله اینجوری نیست روزه کسی بخاطر خاطر بیماری سفر خورد باید قضا اینو بگیرن فعدت من ایام اخر خداوند متعال میفرماید روزه رو خوردی بعدا دوباره روزه رو بگیر اینجوری روزه رو خوردی حالا برو دیگه یا بده اینجوری نیست پول مال کسی هست که مریض صاحب العلاج داره تا پایان مرگ این خوب نمیشه شفا ندارد یا مسن هست یا بیماری قابل شفا نیست او میتوان پول بده بقیه نه بعد حتما روزها رو بگیرن